Leonora Duarte estis belga componistino, kaj musicistino de portugala origino, unas naskiĝis en Antwerpeno comence de la deksepa jarcento. si ayuda prafamilio elmigris el Portugalio en la frua dexesa jarcento por eviti la inquisición. Exilita en Antverpeno, la familia successae integrigis en certae aspectoi de la commerza mondo. Sia flanque, la que patroi de Leonora, Gaspar Duarte cae Catarina Rodriguez successae crescigis si anrichagion en la commerso de jubeloi, diamantoi cae artajoi. Religie, ili montri sin quiel cristanoi, Leonora estis baptita, quancam private ili conservis la iudan credon cae practicoin. La gepatroi de Leonora estis activai music chatantoi, cion ili trasdonis al siei gefiloi donante al ili tiam educadon cae emon. La musica agado de Leonora malcaxas scioin pri multai instrumentoi, cioi inclusivis violonon, ad violonon, clavicenon cae liuton. Crome, si estis speciale capabla por cantado cae componado de musicae pezoi, cio montras rimarquindan talenton, precipe se estis la resulto de amatora chato cupo. El la sesque filoi de la paro, almeno Leonora, sia fratino Francisca, cae sia frato Diego estis conatai kiel talentai musicistoi. Al ili aldonigis la excepta vocio de la onclino Francisca, quion la nederlanda poeto Pieter Cornelsson Huff in hesitis nomi la Parisa Nightingalo. Ili successis fari heiman orchestron de liutoi, gambo violoi, virginalo cae claviceno. Ci tiu lasta clavara instrumento estis maestri ludita de la patro. La familia logeio situis en la centro de Antwerpeno, sun la cefa arterio de la urbo. Gi estigis focuso de musica agado en la urbo cae il stara arta centro. La angla voyaggianto John Evelyn Prescribis musican vesperon che la familia Duarte el Renconto punto por Artisto vigligita de la Musico de la filinoi. William Swan nomis ilin Musicema familio que ilian Haymon sur meir strato la Parnaso de Antwerpeno. L'asperto de heima musica agado permesis a Leonora Duarte frequenti la socian diplomation en la pli vasta contexto de cultura interchanjo en Antwerpeno. Tio amplexis ne nur al cultura, sed ancau al religia, etna cae genra integrigio. La Duarte familio ofte frequentis cae correspondis cun la cultura elito de Europo quia la testis leteroi de Gaspar Duarte cae lia filo Diego al plurai artistoi, verkistoi, diplomatoi cae personetsoi al Nederlando, Anglio, Francio, cae tiel plu. Inter la visitantoi al tii vesperoi el stara Constantin Huygens uno el la chefa y clásica y poeto de la Nederlanda ahora e poco, quiu dividis con Duarte sian intereson pri musico, scienzo cae literaturo. Leonora componis serion de sep abstractai fantasioi, uno el ili en du partoi, por ensemblo de quin aldo violonoi, verkitai en la malfrua renesans stilo, cium si nomis abstracta in sinfoniae. La elegantezzo de la componaggio e de Leonora suggestas che si ricevis musica in lezionoin de alt nivela musicito, cium instruis sin en musica componado. Oni supposas che tiu povus esti la anglo John Bull, qui logis en Antwerpeno e de 1605. la biblioteca de Christ Church College de Oxford conserva copión de la y productita de profecía escribisto La títulos de y partituroj estas manuscrita de la patro de Leonora. Leonora Duarte estis la sola conata virino que verkis por art violono en la y cae ancau eble la plei fruconata iuda musicistino. Siai pezoi ne nur estas maloftai, sed ancau pa la bon chanso de la interpretisto cae de la auscultantoi, la vercoi montras exectan talenton por componado, intensan personetson, cae senton de quietetso cae sin esplorado.